Jēzus ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. gadsimta mistiķa Avils Terēze. It visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Es esmu sveicināts radio mārēju klausītāji 14 un 6 minūtes, rādījums vienkārši un mierīgi, un tā kā dzirdēji, kopā ar tevi esmu es, māsa Meinārda apsveicu tevi mūsu pestītāja kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētkos, kurus mēs šodien joprojām turpinām svinēt. Protams, mēs uh, par šo brīnišķīgo notikumu um, varam priecāties visu gada garumā, bet tādā īpašā veidā mēs, protams, priecājamies <clears throat> tieši Ziemassvētku laikā. Un uh, tas ir arī iemesls, kāpēc šodien uh, es kopā ar tevi, klausītāji, vēlējos, vēlos <laughs> pārdomāt Jēzus bērnības un apslēptās dzīves noslēpumus. Tāds nosaukums būtu šim redzījumam, un ja tu vēlēsies padalīties ar to, kas uh, ir tas, kas tev uh, pirmais ienāk prātā, tad, kad tu izdzirdi šo nosaukumu. Uh, Jēzus bērnība, Jēzus apslēptā dzīve un noslēpums. Kas ir tas pirmais, kas ienāk tev prātā, ar ko tev saistās Jēzus bērnība? Varbūt, ka tev ir kāda interesanta pieredze no savas dzīves, tieši runājot par Jēzus bērnību, par viņa tā saukto apslēpto dzīvi. Tātad es te precizēšu, kad, ka ir runa par laiku līdz Jēzus pieņem kristību no Jāņa Kristītāja rokām, tātad līdz parādās Jānis Kristītājs, jo tā, nu, vismaz nosacīt, mēs saucam šo laiku par Jēzus uh, apslēpto dzīvi, ne? Uh, tātad šodien mēģināsim par to parunāt, ko uh, par šo tēmu māca baznīca, uh, ko mēs atrodam katoliskās baznīcas katehismā, un, protams, arī, Can, uh, es ļoti uh, priecāšos, ja uh, tu, klausītāji, padalīsies un uzrakstīsi, uh, īziņu vai WhatsApp ziņu uz tālruņu numuru 266 77 272 vai arī piezvanīsi šeit uz studiju 67 969 131. Nu, kā zināms, tie, kas mūs ā, regulāri klausās, zina, ka numuri nav mainījušies, bet ja nu gadījumā ir kāds, kas šodien klausās pirmo reizi un uh, Eh, sadūšojas, uzrakstīt vai piezvanīt, <clears throat> būsim ļoti, ļoti priecīgi. Un pirms mēs uh, sākam pārdomāt tieši šos konkrētos, uh, Jēzus, <clears throat> es atvainojos, es joprojām klepoju. <laughs> es būšu ļoti priecīgi, ja tu klausētāji palūksēs par to, lai es tiek ar to savu klapu vaļā, no, no tā klapas vaļā, bet nu labi. Uh, tas nav tik būtiski. Tātad pirms ķerties tieši pie mm, šiem te bērnības un apslēptās dzīves noslēpumiem, vispirms par divām tādas divas lietas pārdomāsim kopīgi, arī balstoties baznīcas mācībā vispirms par vārdu noslēpums. Un, ja mēs atvērtu šajā mirklī jūkat 78. punktu, es piebildīšu uzreiz tam, kurš šo vārdu dzird pirmo reizi jūkat, tas ir tāds uh, Mm, pirms latviešu valodā, laikam pirms pāris gadiem izdots izdevums, īsti neatminos, kurā gadā tas bija, tādā dzeltenā krāsā, un uh, viņš arī starptautiski dažādās valodās uh, noformējuma ziņā izskatās tieši tāpat. Līdz ar to, ja tev nav latviešu valodā, varbūt, ka tev ir um, angļu vai itāļu vai vienalga kādā citā valodā. Un uh, nodēvēts viņš ir par jūket, tāpēc, ka viņš tapa uh, šis katehisms, šis izdevums tāpa uz pasaules jauniešu dienām. Un tā kā ar tādu veltījumu viņš tika domāts priekš jauniešiem. <coughs> Tāpēc arī šis nosaukums jūket. Un, ja tu atvērtu šo te jūketu 78. punktu, tad tur mēs lasām Jēzus iesniedzas Dievā Tas jau, jau, jau šie pirmie trīs vārdi šajā te teikumā jau liek, eh, jau liek domāt, manuprāt. Ja, tāpēc, ka mm, it īpaši tagad Ziemassvētku laikā, ja mums eh, nu, tīri aso, asociatīvi iedomāties vārdu, uh, eh, iedomāties personu, Jēzus, mums uzreiz, protams, tā bilde ir priekšā tas mazais bērniņš, kas ir tajā uh, Betlemes silītē, uh, tāds eh, nevarīgs eh, zīdainītis, eh, nu pavisam, pavisam maziņš, nu reizēm tur smaidīgs, reizēm drusku lielāks, nu ļoti dažādi, bet bērns, ja? Un tā pa lielam, jebkuram pieaugušam cilvēkam, protams, liekas, nu, <laughs> nu bērns, vai ne? Bet tas ir pats Dievs, kurš ir kļuvis cilvēks. Un šis te jūkat mums saka, Jēzus iesniedzas Dievā, viņa saknes ir Dievā, viņš nāk no Dieva. Vai mēs pārāk necilvēciskojam uh, Jēzu kā Dievu? To, ka viņš bija pa īstam arī dzen cilvēks, ļoti labi. Tas patiešām ir ļoti būtiski un to ir ļoti svarīgi atcerēties. Jā, Jēzus patiešām e, bija pa īstam cilvēks, bet vienlaikus viņš bija pa īstam Dievs un to mēs nedrīkstam vienkārši pazaudēt. Ne, pa, nepazaud, nedrīkstam pazaudēt to uh, sakrumu izjūtu, Eh, tos, to svētuma izjūtu, ka Dievs ir kaut kas vairāk nekā vienkārši, es atvainojos tagad par žargonu čoms, kuram es varu uzsist uz pleca, o, oh, Jēzu, vai ne, mēs esam tagad draugi, vai ne? Mēs esam draugi, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, kas starp mums ir bezdibenis, starp radītāju un radību. Ok, ejam tālāk, tātad eh, Jukits 78. punkts. Eh, Jēzus iesniedzas Dievā, Tādēļ viņu nav iespējams saprast, ja neņem vērā dievišķo realitāti, kas ir neredzama. Tātad, lūkojoties uz Jēzu tikai kā uz superlabu cilvēku, mēs viņu mm, līdz galam neizpratīsim, ja neņemsim vērā šo garīgo realitāti, pārdabisko, dievišķo realitāti. Un tālāk, redzamais Jēzus – norāda uz neredzamo. Tas, ko es redzu uh, Jēzū, tas, ko es lasu evaņģēlijā, tas, ko es uh, lasu, piemēram, kādu svēto uh, dzīves aprakstos, kad viņi vēstīja par savām, nu, par savu pieredzi ar kaut kādām vīzijām, piemēram, jā, es tik iedomājos. Tas viss ir tas redzamais Jēzus, kurš norāda uz to, kas ir neredzams. Un tālāk, šajā pašā 78. punktā, uh, Jēzus dzīvē mēs varam novērot daudzus būtiskus elementus, ko varam saprast tikai kā noslēpumu. Tikai kā noslēpumu. Tātad mēs lasām, piemēram, mm, par to, kā Jēzus attiecās pret saviem mācekļiem, vai kā viņš um, darīja brīnumus. Ir kaut kādas lietas, ko mēs varam saprast ar, nu, mēģināt saprast ar prātu, vai ne? Kā, nu, piemēram, kā viņš nomierināja jūru, mēs varam vizualizēt, kā tas notika, bet noslēpums tā ir tāda realitāte, ko ar prātu saprast un izzināt vienkārši nevar. E, un šī lieta par noslēpumu ir ārkārtīgi būtiska – Un tūlīt mēs ieskatīsimies arī tā saucamajā lielajā katehismā un redzēsim, ka arī tur ir vairāki punkti uh, par šo te tēmu. Un tā, piemēram, 516. punktā mēs lasām gan Jēzus vārdi un darbi, gan viņa klusēšana un ciešanas, gan arī viņa izturēšanās un runas veids, it visa Kristus dzīve atklāja tēvu. It viss – vārdi, darbi, klusēšana, ciešanas, izturēšanās, runas veids, viss. Un tāpēc tādam eh, nu, nominālam kristietim, kurš saka, ka viņam ir grūti ticēt, jo viņš Jēzu nav redzējis, viņš nezina, kā īsti ticēt, ja viņš viņu ieraudzītu, viņam būtu vieglāk. Nu, patiesībā nu, līdz galam laikam mm, kaut kas ar to viņa ticību īsti Eh, nu, kārtībā nebūs, tāpēc, ka eh, lasot evaņģēliju, redzot, eh, ko dara, kā runā, kā izturas Jēzus, mēs atklājam tēvu. Un viņš ļoti skaidri saka Jāņa evaņģēlī 14. nodaļā 9. punktā, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Un savukārt Jēzus kristība, eh, Jēzus eh, tātad eh, pārveidošanās brīdī, mēs savukārt dzirdām tēva vārdus, kurš saka, šis ir mans izredzētais dēls, viņu klausiet. Jēzus apliecina par to, ka viņā var atklāt tēvu, viņā var redzēt tēvu, un savukārt je, pats Dievs apliecina, ka tas ir mans dēls viņu klausiet. E, es jau te redzu ar vienu aci, ka Jānis mums e, uzdod jautājumu, ar ko tad var izzināt dieva noslēpumu, ja ne ar prātu. <laughs> Paldies, Jāni. Protams, ka prāts mums ir jāpielieto, bet šajā te a, tekstā no katehisma a, drīzāk akcents būtu jāliek uz to, ka ir lietas, kuras mēs nevaram izdibināt ar prātu, kuras paliek kā noslēpums. Šeit ne tik daudz akcents uz to, ka prāts būtu nederīgs, absolūti nē. Ticība un prāts ir divas ļoti būtiskas lietas, kas mums mūsu ticības ceļā ir nepieciešams. Bet vienalga, pat ja mēs pielietojam prātu, mums paliks kaut kādas lietas, kuras būs noslēpums, kuras paliks noslēpums. Uh, un tālāk šajā pašā 516. punktā mm, mēs eh, varam izlasīt arī par to, ka Jēzus nākot eh, pasaulē, kļūstot par cilvēku, pilnībā izpildot tēva gribu, eh, tad viņā mēs atklājam arī Dieva mīlestību uz mums, ka tieši caur Jēzu, caur šo cilvēku tapšanu, Dievs atklāja savu mīlestību uz mums. Un šis te 516. katehismu punkts mums nu, aicina mūs ielūkoties arī tajā pašā katehismā mazliet uz atpakaļ, 60, uz 65. punktu, kurš savukārt runā par to, ka Dievs ir runājis uz cilvēkiem ļoti dažādos veidos, caur praviešiem, caur tēviem, caur santēviem tātad, bet, un šeit tiek citāta vēstule ebrejiem, uh, beidzot šīs dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Un šis pats 65. Uh, punkts citē arī uh, 16. gadsimta mistiķi karmelītu mūku uh, Jāni no Krusta, un precīzi runājot, tas ir fragments no uzkāpšanas Karmela kalnā, un to nu es nolasīšu bez nekādiem komentāriem, tāpēc, ka Nu, Jānis no Krusta ir baznīcas doktors, tātad cilvēks, kura mācību baznīca ir apstiprinājusi un arī dzen pasludinājusi kā patiešām kā bezgala vērtīgu. Tātad Jānis no Krusta uzkāpšana Karmela kalnā. No tā brīža, kad Dievs mums ir dāvājis savu dēlu, kas ir viņa vienīgais vārds – Dievs ir izteicis visu šajā vienā vārdā, un Dievam vairs nav, vairāk nav ko teikt. Tiešām, to, ko viņš kādreiz pa daļai bija teicis praviešiem, viņš visā pilnībā izteica savā dēlā, dāvādams mums visu, proti savu dēlu. Tātad, citāta beigas. Tātad Dievs ir dāvājis savu dēlu, un viņā ir izteicis visu, un Dievam vairs nav ko teikt. Attiecīgi, tādā komentārā es gribētu pateikt tikai tik daudz, ka jo es uh, vairāk ilgojos uh, iepazīt Dievu, jo man biežāk ir jāņem rokās evaņģēlijas. Uh, un uh, Es pieļauju, ka daudziem, mm, kuri bieži lasa, e, pielīp tāds niķis, vismaz es to <laughs> no savas puses varu apliecināt, ka tāds niķis e, pielīp mm, un ir tāda vēlēšanās e, lasīt tīri ar acīm, nu tā pārlaist, nu, nu šito jau es zinu, to jau es esmu lasījis, tas jau nereizi, nereizi vien ir bijis, vai ne, bet mēģināt šo konkrēto fragmentu, piemēram, to, kas ir šodien, eh, šodien eh, evaņģēlijā, izlasīt, tā kā es to tekstu redzētu pirmo reizi. Tā kā es viņu vispār nekad iepriekš nebūtu lasījis. Tāpēc, ka tādā veidā lasot, eh, es ieraugu to, ko Dievs man šobrīd šajā konkrētajā dzīves posmā grib pateikt. Un arī lasīt nevis uh, vēl un vēl un vēl un vairāk <laughs> un uh, ar tādu jau gandrīz nesātību, nē. Lasīt lēnām, varbūt mazāk, bet ar lielākām pauzēm un ļaut tam vārdam mani uzrunāt. Uh, Jo, eh, protams, mēs diezgan bieži atkārtojam eh, vārdus, ka, eh, ka Dievs mūs uzrunā, ka Dievs nāk pie mums, bet mēs neesam mājās, bet e, kamēr mēs to runājam kā tādu teoriju, kamēr mēs to atkārtojam, nu kā tādu zināmu joku, tikmēr jau tas personīgi mani vai tevi, nu tā pa lielam neietekmē. Ne? Un tāpēc ir ļoti būtiski šos te, nu tādus jau gandrīz uh, joka, joku teikumus uh, vērst pašam uz, pašai, pašam uz sevi. Ne? Uh, tā, un uh, tagad jautā tad uh, pārdomājuši, mazliet pārdomājuši šo noslēpumu realitāti – E, otra lieta, kuras vēl e, pirms pievērsties galvenajai šīs dienas tēmai, gribētu pavisam, pavisam īsi pateikt, tas ir par to, ka e, pirms Dieva dēls nāca pasaulē, pirms Jēzus nāca pasaulē, šis piedzimšanas notikums, nu, katehismas 522. punktā saka, ka tas bija tik grandiozs notikums, ka Dievs to gribēja sagatavot gadsimtiem ilgi. Ne? tie, kas ir klausījušies kādus iepriekšējos rēdījumus, mēs runājām gan par uh, Jēzus, par tādiem pravietojumiem par Jēzu vecajā darībā, gan arī par Jēzus priekštāliem vecajā darībā. Tātad šī viņa piedzimšana tika sagatavota. Tas arī ir ļoti būtiski, ka šis noslēpums, ko mēs saucam par Dieva dēla ienākšanu pasaulē, iemiesošanos, uh, Viņš nebija tāds, o, uzklikšķi vai ne, pēkšņi notika. Nē, tas tika sagatavots gadsimtiem ilgi. Un tagad jau ķersimies uh, valstoties uz katehismu pie šiem te Jēzus bērnības noslēpumiem un sāksim ar uh, Ziemassvētku noslēpumu. Tas ir tas, ko mēs šobrīd pēdējās uh, dienās noteikti daudz esam pārdomājuši, iespējams, ka esam bijuši baznīcā, ļoti iespējams, ka mums mājās ir mūsu bētlemītes, kuras mēs esam sagatavojuši, pie kurām mēs lūdzamies vai nu paši vai kopā ar ģimeni, bet tagad padomā klausītāji, ja nu tev būtu kādam mm, jāatbild uz jautājumu, kāpēc tu to dari? Kāpēc baznīcā tiek veidotas šīs bētlemītes, kāpēc tev viņi ir mājās, uh, Eh, kāpēc, eh, piemēram, eh, ienākot baznīcā vai pēc svētās komunijas, tu šajā te Ziemassvētku laikā ej lūgties tieši tur? Kāpēc tu to dari? Kāpēc tev tas ir būtiski? Es jau nesaku, ka tagad visiem ir skaļi tas jāatbild un, un uzreiz jāraksta vai jāzvan, lai arī es, protams, ļoti priecāšos <laughs> priecātos par to, ja, ja tu uzrakstītu vai piezvanītu, bet, bet e, ir tādi jautājumi reizē mūsu dzīvē, uz kuriem patiešām ir e, pašam priekš sevis vērts atbildēt. Kāpēc es to daru? E, Jēzus piedzima milzīgā nabadzībā, pazemībā, kūtī, Es tā patiešām ļoti personiski gribu e, padalīties, ka man šajos Ziemassvētkos mani šajos Ziemassvētkos ļoti uzrunā tas, ka Jēzus piedzima kūtī. Es daudz par to domāju, mm, ka pat tāda galēja nabadzība viņam nebija traucēklis, eh, ka viņš piedzima tādā, tādos apstākļos, kuros, nu, nu, tas patiešām ir absolūti nenormāli, ka cilvēku bērns piedzimst, bet viņš to pieņēma, šo realitāti. Un tad es domāju par to, ka uh, kāda ir mana sirds, cik es esmu gatava viņa ielaišanai savā dzīvē, cik, nu, cik daudz pūles es ieguldu, lai savu sirdi sagatavotu viņa ienākšanai manā sirdī, manā dzīvē, vai ne? Un tad, uh, it īpaši, uh, es domāju šajos Ziemassvētkos par to, ka Pati mana sirds ir tāda kā tā kūts, un varbūt pat vēl sliktāk nekā tā Bētlemes kūts, kur <laughs> iespējams vismaz kāda tīra salmi vai siens bija, ne? ka viņam arī tas nav par šķērsli, lai ienāktu manā dzīvē. Ne? Viņš piedzimst šajā nabadzībā, bet vienlaikus šajā nabadzībā uh, ir visa dabas godība. Tāda milzīga pretstati. Tas mazais bērniņš Mēs lasījām, ka Jēzus redzamā daļa norāda uz neredzamo. Šis redzamais mazais bērniņš norāda uz redzamo pestītāju, uz redzamo dievu. Absolūti patiesībā prātā nevietojas, ka šis mazais bērns – nu, mēs viņu esam pieraduši saukt par Jēzus bērniņu, par mazo Jēzuliņu un vēl tur kaut kādos mīļvārdiņos, bet tas ir pats Dievs, kurš ir tik ļoti uzticējies cilvēkiem, ka ir ienācis pasaulē, mēs viņu redzam šajā mazajā bērnā. Debesu godība guļ salmos, kūtī, lielā vienkāršībā un namacībā. Zeme dāvā patvērumu nepieejamajam, raksts svētais romans Mehols. M es atvainojos, metods. Zeme dāvā patvērumu nepieejamajam. Eņģeļi un gani viņu slavināt slavina, un sekojot zvaigznei, austrum gudrie dodas uz priekšu, jo mazais bērns, mūžīgais dievs, mūsu labad ir nācis pasaulē. Pārdomāsim šo noslēpumu, ļausim izskanēt dziesmai un pēc brīža atgriezīsimies studijā. Eņģeļa ēnā, uguns dziesmā lēnā, cerība dzīve Vakarā vēlā jāpiedzimst dēlam, lai grēks uz mūžiem mirst, uz mūžiem mirst. Svēts ir, svēts ir bērns, kurš dzimis mums. Svēts ir svēts ir bērns, kurš dzimis mums. debesis vaļā, zvaigznes runā skaļāk šonakt. Dievs ir ar mums! cilvēkiem labs prāts. Mies vis zemes un cilvēkiem labs prāts. debesis vaļā un cilvēkiem labs prāts. 14.31 minūte, rādījums vienkārši un mierīgi šeit studijā esmu es, māsa Meinarda. Šodienas raidījuma tēma – Jēzus bērnības un apslēptās dzīves noslēpumi. Pirmajā raidījuma daļā mēs mazlietiņi pagavām parunāt par to, ka Jēzus dzīve un viņa persona, ka viņš pats vispār ir uh, liels noslēpums, un arī dzan uh, to, ka viņš ienāk pasaulē, ienāca pasaulē uh, jau caur tādu sagatavošanās posmu, tas nebija tas tāda liela blīkšķa, viņš tagad ienāca, lūk, es esmu, ja, bet viņa ienākšana tika sagatavota, uh, kā mēs lasījām katehismā, uh, ka tā ir tik grandiozs notikums, kā tā tika sagatavot gadsimtiem ilgi. Un pavisam mazliet mēs ieskatāmies arī šajā viņa piedzimšanas noslēpumā, kas arī ir patiešām prātam neaptverams, kā, kā tas var būt, kā tas, kurš guļ salmos šajā lielajā nabadzībā, ka tas ir pats Dievs. Tad, kad tu nākamo reizi šodien vai rīt vai svētdien aizies uz baznīcu, uh, uh, savu draudzes baznīcu un paskatīsies uz šo figūriņu, vai arī uh, palūkosies uz to figūriņu, kas tev ir mājās, vai arī kaut kur pilsētā, jo, <laughs> kā mēs zinām, mums ir arī pilsētas, kurās uh, pilsētu laukumos šīs te Bētlemes ēnu attēlojumi ir uh, pieeja klāt, paskaties, uh, palūdzies, pārdomā, vienkārši esi klātesošs, palūkojies uz šo bērnu un um, <laughs> jā, baigi viegli tā pateikt, bet uh, patiešām līdz uh, ciet ziļumiem pieņem, saproti, pieņem līdz pašas savas būtības ziļumiem to, ka viņš tur ir piedzimis tajā nabadzībā, nācis pasaulē kā bērns tieši tevis dēļ. Mēs ļoti bieži dažādās lūkšanā, lūkšana tikšanās un uh, kādās tur tādos pasākumos mēs mēdzam runāt par to, ka Dievs nāca pasaulē tevis dēļ, Dievs piedzima tevis dēļ vai krustā mira tevis dēļ, bet ārkārtīgi bieži šie teikumi kļūst par tādām nobazātām, nodrāstām frāzēm. Viegli ir runāt par visu pasauli, bet ārkārtīgi sarežģīti patiesībā mums cilvēkiem, kas dzīvojam 21. gadsimtā, ir pieņemt to kā teikumu, kā patiesību, kā realitāti, kur attiecās konkrēti tieši uz mani. Uz visiem jā, <laughs> bet te ir runa par to, lai to pieņemtu konkrēti priekš sevis, par sevi, attiecībā uz sevi. Eh, nākamais tāds eh, Jēzus bērnības eh, noslēpums, par kur runā katehisms, kur mums būtu vērts Mm, eh, kurā mums būtu vērts eh, ieskatīties, pārdomāt, ir Jēzus eh, apgaizīšana 8. dienā pēc viņa piedzimšanas, un te, šis notikums ļoti konkrēti parāda to, ka viņš kā īsts cilvēks tiek iekļauts Ābrama pēctecībā, ka viņš ir iekļauts šajā derības tautā un pakļāvies likumam. Vēlāk jau savas <clears throat> es atvainojos, sludināšanas laikā viņš ļoti skaidri saka, es neesmu nācis atcelt likumu. Nāc, es esmu nācis to piepildīt. Uh, un šī zīme ir arī pirmtēls uh, tam, ko mēs šodien piedzīvojam kristībā. Uh, nākamais notikums, uh, kuru mums ir uh, vērts uh, pārdomāt, kuru mēs pavisam drīz piedzīvosim, ir tā saucamā epifānija – jeb eh, kunga parādīšanās, jeb zvaigznes diena, jeb triju gudro diena, <laughs> jeb triju ķēniņu diena. Eh, Ši, eh, šis ir notikums, kuram ir ļoti daudz šo te nosaukumu. Es gan gudīgi sakot īsti nesaprotu, kāpēc katehīsms viņu min pirms prezentācijas templī, jo tīri, nu, ja mēs domājam par tādu mm, realitāti kā laiku, tad šī epifānija kunga parādīšanās visticamāk, ka būtu jau mazliet vēlāk, kad Jēzus ir mazliet paaudzies, bet, nu, tur ar to laiku skaitīšanu mums nav īsti skaidrības, kā tas viss ir noticis. Bet, nu, ja mēs domājam tīri par šī notikuma tādu garīgo nozīmi, tad šī mm, E, austrumu gudro pielūgsme, e, tātad svešu tautu pārstāvji, kuri atnāk Jēzu pielūgt, ir jau tāda ļoti skaidra zīme, ka Jēzu pielūgs visas pagānu tautas. <laughs> Šobrīd e, to ir tā grūti aptvert, bet realitāte, kurā Jēzus piedzima, viņš ir viens ļoti mazs tautiņas pārstāvis kaut kur tuvajos austrumos – Un tad, kad viņš piedzima, es domāju, ja, ja patiešām kāds būtu tajā mirklī pateicis tā <laughs> vienā skaidrā teikumā, lūk, šis ir bērns, kuru pielūks visā pasaulē, nu tad visticamāk par tādu cilvēku pakartītu galvu un pateikt, nu, ka viņam lēkam īsti nav viss tur kārtībā, vai ne? Bet, bet realitāte jau tieši tāda, ne? ka šis bērns, kuru toreiz, kā pavisam mazu bērnu pielūdz šie austrumu gudrie, ir tas, kuru pēc tam pielūdz visā pasaulē. Atzīst, neatzīst, grib pieņemt, ehm, nepieņemt, eh, karo ar viņu, pretojas viņam, nogalina viņu sekotājus. Mēs zinām, kā tas viss ehm, vēstures eh, gaitā ir attīstījies, vai ne? Bet, bet ļoti skaidra zīme, vai ne? Ka viņš ir tas, kuru pielūks visas tautas. Jēzus upurēšana templī, jeb prezentācija templī, Jēzus vecāki, kur ļoti skaidri parādi to, ka viņi ir likuma pildītāji, cilvēki, kuri vēlas piepildīt likumu, kuri vēlas būt uzticīgi kungam, darīt visu, kas no viņiem tiek prasīts. Ne? Un šis uh, Simeons un Anna, šie divi vecie ļaudis, kuri uh, svētnīcā atpazīst, šajā mazajā bērnā atpazīst to, kurš ir pravietots, kurš ir sludināts, kurš ir gaidīts. Arī iedomājieties, uh, iedomājieties klausītāji, tu tādu normālo situāciju, ka ir šī Jeruzalemes svētnīca, ir cilvēki, kas nāk lūgties, ir cilvēki, kas nāk upurēt, tur blēj upuri jēri, tur lopi kaut kādi, uh, cilvēki čalo savā starpā, notiek dzīvība tajā templī, vai ne? Un nāk vecāki ar bērniem, izpirkt viņus, cits tur ar jēru, cits tur ar tiem baložiem. Kā Simeons šajā mazajā bērnā, kuru nesa Jāzaps ar Mariju, kā viņš atpazina, ka tas ir tas, kuru viņš ir gaidījis. Kā viņš, kā viņš to varēja izdarīt? <laughs> ir vienkārši lūdzoties rožakroni pateikt, tur ceturtais noslēpums, ja es upurēšana svētnīcā. Bet kā tas vispār varēja būt, ka viņš atpazina, ka tas ir tas, ka tā ir tā pasaules gaisma? Kā viņš varēja pravietot Marijai, ka tavs sirdi caurdur zobens? Mēs esam tās lietas jau pieņēmuši kā tādas pašsaprotamas, un pat īsti, nu vai, vai varbūt par retu, nu neie, neiedomājamies, neaizdomājamies dziļāk, nu kā tas vispār varēja notikt. Ļoti noslēpumaini ir šie notikumi Jēzus bērnībām. Un uh, pēc tam sekojoši, ja mēs skatāmies Jēzus bērnības notikumos, nākošā lieta mums ir šī te bēgšana uz Ēģipti un nevainīgo bērnu slepkavošana. Mēs atceramies, ka Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā, prologā, 11. pantā mēs lasām, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Ne tikai viņu neuzņēma, bet gribēja nogalināt, mēs varētu vēl teikt. Ne? vēl, vēl briesmīgāk. Un eh, arī dzen, eh, domājot tieši par, šo, par šīm te mm, nevainīgo bērnu eh, slepkavošanu, mēs varam padomāt arī par to, ka patiesībā visa viņa dzīve bija tādā mm, tādos vajāšanas apstākļos, par to arī 530. punkts katehismā runā, ka viņa dzīve uh, Eh, noritēja vajāšanas apstākļos. Varbūt tas ir arī tāds labs moments eh, tajos brīžos, kad, eh, mm, kad tu klausītāji jūties, piemēram, nepieņemts, atgrūsts, vajāts, varbūt pat ar vārdiem, tur jau nevajag speciāli nevienam <laughs> cīties tev ar zobanu pakaļ, ar vārdiem, ar attieksmi, ar mm, ignorēšanu, piemēram, kas mums ir ļoti populāra mūsu kultūrā, ne, ka tas ir kaut kas tāds, ko Jēzus arī dzen savā dzīvē ir piedzīvojis, un varbūt tajā brīdī tā vietā, lai ceptos iekšēji sevī, lai to visu laiku sevī maltu un pārdomātu un atkal, atkal to situāciju tā sevī izdzīvotu, varbūt ir vērts vērsties pie Jēzus, pie Marijas ar Jāzepu, kuri bēg projām uz Ēģipti, kuri meklē vietu, kur apmesties, kuri grib izglābt savu bērnu. Vēsties pie viņiem, jautāt, kā viņi to laiku izdzīvoja, un um, mēģināt eh, pavadīt šo savu tādu grūto posmu kopā ar viņiem. Es domāju, ka tas ir tāds eh, ļoti iespējams veids, kā auglīgi izdzīvot tādas grūtās situācijas. Un tas, ko mēs vēl zinām par Jēzus bērnību, balstoties evaņģēlijā, ir tas, ka pēc kāda laika viņi atgriežas, svētā ģimene atgriežas savā pilsētā, bet par to, kā viņi dzīvoja – Eh, ko viņi darīja, ar ko viņi nodarbojās, patiesībā mums eh, tādas ļoti precīzas informācijas nemaz nav. Mēs varam nojaust no tā, kā piemēram eh, Jēzus jau savas atklātās dzīves laikā mācot cilvēkus, viņš Eh, piemēram, mācot līdzībās, viņš izmanto piemērus no dzīves, no tā, kā cilvēki eh, strādāja, ar ko nodarbojās, eh, kādā veidā strādāja. Nu, tas liek domāt, ka viņam šī ikdienas dzīve, nu, tā saucamā normālā dzīve, ka viņam, viņam bija pazīstama, tas nebija viņam nekas svešs, Līdz ar to, nu, diezin vai viņš bija Tibetā kaut kur tur noslēpies pie mūkiem un, un mācījās gudrības. Ne? Visticamāk, ka tur pat savā Nazaretē viņš dzīvoja un arī tas, ka cilvēki viņu pazina kā meistaru no Nazaretes, kā cilvēku, kurš e, tur e, dzīvoja, strādāja, nocīm nu, redzot, bija e, arī pazīstams kā savu amata pratējs, vai ne, jo citādāk jau viņam nebūtu tāds tituls dots, nu, nu, tāpēc viņam arī nepārmestu, ka, ko tu no sevis taisi, mēs taču zinām, no kurienes tu esi, ne? Lūk, bet šī ikdienas dzīve – mm, eh, vienkāršais roku darbs, dzīve eh, ģimenes kopībā, eh, paklausība vecākiem, tāda ārkārtīgi liela vienkāršība, kuru Jēzus izdzīvo, viņa mums var arī palīdzēt tajās situācijās, tajos brīžos, kad mums ir Eh, ir grūti pieņemt, eh, nu, tā saucamo savas dzīves, nu, pēdiņās palēkumu, vienkāršību, ka mums tur nekas nenotiek, uh, mēs neesam tur, nezinu, zvaigznes kaut kādas, par kuru dzīvi stāsta, mm, vai arī uh, esam cilvēki, par kuriem runā ziņās, ne? Es tā nodzīvoju lielāko savas dzīves daļu. Un tas ir interesanti, kāpēc tik lielu posmu no savas dzīves, tad mums ir mazlietiņ uh, evaņģēlijā atrodami mm, tādi fakti par viņa bērnību. E, ir pēdējie trīs, nu, nosacīti trīs sludināšanas gadi, un pa vidu, <coughs> es, <coughs> es atvainojos, un pa vidu mums ir, nu, es to tā saucu par melno kasti, uh, tad, tad informācija par šo laiku, kas tur ir pa vidu starp tiem Jēzus 12 gadiem, par ko mēs lasām par 12-gadīgā Jēzus atrašanu svētnīcā, un, un, un to brīdi, kad viņš no Jāņa kristītāja rokām pieņem kristību, tur pa vidu ir tāds posms, par kur mēs nezinām gandrīz vai neko. Varam tikai nojaust, varam tikai pieļaut. Bet šis tā saucamais nāceretes posms, jeb šis sagatavošanās posms, jeb uh, apslēptā tāda dzīve, viņa patiesībā ir ārkārtīgi bagātīga, pat ja mēs neko lielu par to nezinām. Un, piemēram, Jūkets um, 84. punktā uh, nu, tik skaidri par to runā, ka es īsti negribētu neko tur komentēt, es gribu tikai nolasīt šo te vienu punktu – Jēzus gribēja dzīvot tikpat parastu dzīvi kā mēs, un tādējādi svēdarīt mūsu ikdienu. Jēzus bija bērns, kurš bija saņēmis mīlestību un maigumu no saviem vecākiem, kuri viņu uzaudzināja. Viņš bija piederīgs jūdu ciemata kopienai un piedalījās reliģiskajos rituālos, apguva amatu un viņam bija jāpierāda sava amata prasmes – Tā kā Dievs Jēzu gribēja piedzimt un uzaugt cilvēku ģimenē, ģimene kļuva par vietu, kur mājo Dievs, un par paraugu kopienai, kurā rodama palīdzība un atbalsts. Fantastiski! Manuprāt, šajā vienā rindkopā patiešām ir eh, ļoti skaidri un vienkārši pateikts, ka šī Jēzus apslēptā dzīve Nazaretē ikvienam no mums, kas dzīvojam, tā nosacīti mūsu visparastāko ikdienas dzīvi, ka šī viņa dzīve palīdz mums nonākt vienotībā ar viņu. Vienīgais nosacījums ir, lai mēs apzināti šo savu nu, vienkāršo dzīvi no, dzīvojam, izdzīvojam, vienotībā ar viņu, saistībā ar viņu, tādā saiknē ar viņu. Un tas jau nenozīmē, ka man nemitīgi, nu, piemēram, eh, tur tīrot sniegu vai kaļot ledu, <laughs> atbilstoši šīs dienas apstākļiem, eh, slidenajām iel, ietvēm, ka man visu laiku ir jāatkārto Jēzus vārds, bet varbūt, ka kādam tas palīdz, vai ne? Uh, Bet uh, es drīzāk par to, ka tādos brīžos, kad, uh, nu jā, kad liekas, nu kas tad tur es, uh, kā tad vērta mana dzīve un kāpēc es vispār dzīvoju un kāpēc es vispār daru to, ko es daru un, uh, nu jā, kāpēc es vispār esmu šajā pasaulē. Uh, varbūt tas ir vislabākais brīdis, lai šajā konkrētajā situācijā uh, vērstos pie Jēzus, kurš arī dzīvoja ārkārtīgi vienkāršu dzīvi vienā pa, uh, pavisam mazā uh, ciematā, pilsētiņā, kā mēs viņu tur nosauksim, uh, pelnīja sev maizi ar savu roku darbu, bet vienlaikus ar to mums rādīja, ka tam ir jēga – Tāpat kā uh, mēs te dzirdējām, ģimenes dzīvē ir jēga. Uh, Katehismas 533. punktā citē uh, pāvesta Pāvila 6. homīliju mm, no uh, 64, 1964. gada. Un um, tur mēs atrodam uh, teikumus sekojošus. Nazarete ir skola, kurā sākam izprast Jēzus dzīvi. Tā ir evaņģēlijas skola. Šai skolā vispirms māca klusuma vērtību. Lai mūsos rodas cieņa pret klusumu, šo abrīnojamo un nepieciešamo nosacījumu gara darbībai. Citāta beigas. Tātad pirmā lieta, ko mēs šajā Nazaretes eh, posmā uh, no Jēzus varam mācīties, ir cieņa pret klusumu. Klusuma izdzīvošana, klusuma baudīšana, eh, mācīšanās eh, izmantot klusumu. Tas nav tik vienkārši, kā liekas pirmajā brīdī. Eh, mēs vienmēr, protams, aicinām un priecājamies, ja jūs klausāties radio un, un, un piedalāties un rakstat un, un uh, zvanat uz radio, bet atcerieties, ka ir arī brīži, kad ir vērts pat radio arī izslēgt, <laughs> lai pabūtu ar Dievu klusumā. Nākamā lieta, tātad tas ir Pāvils 6. homīlija, viņš saka, ka šai skolā, nācaretes skolā, tātad māca arī, kas ir ģimenes dzīve – kas ir kopība mīlestībā, kāds ir tās atturīgais un vienkāršais skaistums, svētums un neaizskaramība. Tātad Nazareti mums māca, eh, tad Jēzus dzīve, eh, pieredze Nazaretē mums māca eh, cieņu pret klusumu, māca mums par to, kas ir ģimene, un tālāk pavas saka arī, ka šī skola mums atklāja, kas ir darbs. Kas ir darbs, ko nozīmē tas, ka cilvēks godīgi, eh, rūpīgi pilda, izpilda savus darba pienākumus, eh, veic savu darbu, ar kur viņš uztur pats sevi un savu ģimeni. Tādas trīs ļoti būtiskas lietas – klusums, ģimene un darbs, eh, kuras Jēzus pats kā paties Dievs un paties cilvēks savā ikdienā ir piedzīvojis, izdzīvojis – un ar to mums parādīs, ka visām šīm uh, realitātēm ir vērtība darbam, ģimenei un uh, klusumam. Un pēdējā lieta, kuru es vēl gribēju kopā ar tevi klausītāju šodien pārdomāt, ir uh, šī Jēzus atrašana Jeruzalemes templī, kam mēs lasam Lūkas evaņģēlijā, viņam tajā brīdī ir 12 gadi. Uh, Un tas ir tāds eh, notikums, kurš pārtrauc to klusumu, eh, kurš eh, tā kā nu, ievieš mums tādu nelielu gaismas staru. Mēs redzam, ka Jēzus kopā ar saviem vecākiem bija devies arī zan svētceļojumos uz Jeruzālemi, un visticamāk, ka šis nebija vienīgais, kurā viņš bija gājis kopā ar vecākiem, bet mēs arī šajā notikumā atklājam tādu viņa pilnīgās atdošanās noslēpumu. No vienas puses viņš saka Marijai, kāpēc jūs mani meklējāt, vai tad jūs nezinājāt, ka man jādarbojas man tēva lietās. Ir kā varētu likties, ka viņam ir pilnīgi skaidrība par to, e, kas viņš ir, kāpēc viņš ir šeit uz pasaules, kāpēc viņš dara to, ko viņš dara. Bet tajā pašā laikā, turpat tajā pašā uh, e, nodeļā, Nodaļas beigās mēs lasām, ka viņš atgriezās kopā ar vecākiem nācerete un bija viņiem paklausīgs. Tātad tā pilnīgā skaidrība, ka viņa laiks ir pienācis, viņam vēl nebija. Viņš saprata, ka viņam vēl ir jāatgriežas eh, mājās mm, kopā ar Mariju un Jāzepu, un vēl ir jāaug. Un arī par to mums saka evaņģēlīs, ka viņš pieņēmās uh, Eh, žēlastībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Viņš auga žēlastībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Un savukārt gan Jāzeps, gan Marija neizprata to, kas notiek, neizprata šos vārdus, bet viņi tos ticībā pieņēma. Es domāju, klausītāji, ka tev tāpat kā man bieži vien ir nācies piedzīvot, un, un joprojām mēs piedzīvojam tādas uh, situācijas, brīžus, kad Jēzus mums kaut ko saka, mēs izlasām vārdu, un mēs saprotam, ka tas ir vārds, ko Dievs saka mums, ka, ka tas ir vārds, ko viņš saka man, lai jau būtu ārkārtīgi personīgi, ja? bet uh, es jau līdz galam tik un tā nesaprotu, ko viņš ar to grib pateikt. Ko viņš grib pateikt ar to situāciju, ar šo konkrēto rakstu vietu, kas ir tas? Un te nu ir ļoti uh, būtiski, ka mēs uh, mācītos, gan es, gan tu klausītāji, kas mācītos uh, pieņemt ticībā, pieņemt ticībā šos vārdus, bet arī paturēt tos sirdī. Visā tajā parastajā, parastās ikdienišķās dzīves ritumā. Paturēt to savā sirdī. Ļaut, lai tas, uh, lai tam ir sava, uh, nu, sava loma manā dzīvē. Ne? Eh, es ļoti, ļoti priecājos, klausītāji, par to, ka mums šodien atkal bija iespēja satikties ka mums bija iespēja pārdomāt šos Jēzus bērnības un apslēptās dzīves notikumus. Es no sirds iesaku vēl šajā Ziemassvētku laikā līdz kunga kristībām vēl atgriezties pie šiem evaņģēlī fragmentiem. Iesaku arī paņemt rokās katehismu, E, pārlasīt šos punktus par Jēzus e, apslēpto dzīvi, par bērnības notikumiem. E, pateicos Jānim par viņa jautājumiem un ieteikumiem, un šodien jau atvadīšos un patiešām vēlu tev ārkārtīgi skaistu šo uh, Ziemassvētku laiku. Atrodi laiku klusumam, atrodi laiku uh, dievam, un uh, tas jau faktiski ir laiks, ko tu veltīji arī pats sev lai skaista šī pēcpusdiena un uz tikšanos pēc nedēļas. Dievs ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. gadsimta mīstīķa Avils Terēze. It visā – kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.